Pushy, the beatmaker. El hijo de Gladys y ella. Dice. Yeah, no importa quién tuvo la culpa, quién va a contestar las preguntas. Vos disculpame que insista. No importa quién tuvo la culpa, quién va a contestar las preguntas. Pero tengo mucho para contar. No importa quién tuvo la culpa, quién va a contestar las preguntas. Disculpame que insista. No importa quién tuvo la culpa, quién va a contestar las preguntas, pero tengo mucho para contar. Tengo mucho para contar. Puesto para esto llamo mapa y sueño por llevarme a Gladys pa' París. Vivo suena alto por todo el país. <laughs> Salud pa' mi par y quiero más pa' mí. Puesto para esto llamo mapa y sueño por llevarme a Gladys pa' París. Vivo suena alto por todo el país. Salud pa' mi par y quiero más pa' mí. Tengo buenas pero malas son tantas, cayendo siempre en las mismas dos trampas. En esta cancha el tipo de capitán que no camina con banda. La historia del segundo no garpa. Y su en mi nación con la intención de comer del rap, salir campeón con la de Holanda. Pero no está cómodo, por honor como Bob estoy listo. Como yo no hay dos, como vos ya he visto. Un montón son los mismos. Siempre yo solo cambian los ritmos. No soy como vos, primo. Tengo este don y lo exprimo. Quemo el lugar y nos vimos. Yeah, todo lo di. Nunca fue hobby. Llegué hasta acá sin lobby del hipódromo pa' que bajen del pony. Ando con mil matadores, modo Cavani, claro que quiero platal. Quien come de los aplausos, le duelen los huesos a mami. Esto es por mí, por mi family, ¿te imaginas? Yeah, caminar por París con la Gladys. Me uso para Nati, me uso para Juani. No hay más excusas pa' mí, nada de ganar la plata para gastarla toda vistiendo Armani. La vamos a hacer, lo juro Miñeri, las chances se van como Sonic, la pego, me voy para el clearing. No importa quién tuvo la culpa, quién va a contestar las preguntas, vos discúlpame que insista. No importa quién tuvo la culpa, quién va a contestar las preguntas, pero tengo mucho para contar.